Sei urteko proiektu luzea izan da, gamarteko erriak zuena abiarazi, aurzaindegi baten beharra agertu zenean. Lakarrarekin partekatzen zuen apesetxia, leku egokia agertu zen hortarako, baina bakarrik bi erriek ezin beren gain hartu obren dirustatzea. Jean-Michel Biken gamarteko hausapesa. Egia, bon, karga animalia aldu zela, eh, ekonomiko ki horren eh, egitea. Beraz, bon, ofizuan katreri buruz eh, joan giren eta berek, beraz, onartu hartu zuten, sei apartamendu egitea eh, leku hortan. Eta egun biziki konten gira, eh, bon, ikusten dugu horzen egia, bon, kasik betea dela. Eh, lau langile erekin, bon, ere seiak beteak dira, eta hala, uste dut, beste bizi bat emaiten duela apesetxe hori. Boste mila euroko ekarpena eginduen, ofiz irurogoita lau, egiturako zuzendari orokorak, Filip Etxeberriak, ez dauku gordetu, astapenean, beldurtu direla pixka bat. C'est vrai que quand on avait vu l'état de bâtiment, on était un peu, un peu inquiet. Ce qui nous a intéressé, c'est d'abord, bon, bien sûr, d'intervenir en milieu, milieu rural, comme le souhaite notre président euh, Claude Olive, mais c'était aussi ce projet de mixité, puisqu'au-delà des six logements, qui permet de garder un peu du, lien social et des services à l'intérieur des communes, il y avait aussi ce projet de micro-crèche en rez-de-chaussée. Jean-René diagnostika bat egiten ari dira. On fait actuellement un inventaire exhaustif de tout ce que sont ces bâtiments au Pays Basque, car c'est quelquefois la solution pour pouvoir redonner un petit peu de vitalité au Bourg-Centre. Gixabeleko proiektu bat bidean da lekornen, eta ofiz irurogoita lau egitura engaiatu da ere, larzabaleko jendarmeri ohian, bost etxebizitza sozialen eraikuntza eh, dirustatzerat.